pelegidir. Serimizde söwda salan gözel hakyň pelegidir. This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now. Galam ýazanda serhaty Aty ýazmyş biz ummaty, Adam atanyň sülbeti, Ýedi ýeriň topragydyr. Eger söze berseň gulak, Perişdeler durar lek-lek, Gök göteren sekiz melek, Lä ilähä dilegidir. Halyl geldi tyg çekmäge, Ogluny gurban etmäge, Goýmagyn ganyn dökmäge, Jebraýylyň ýelegidir. Gurt aglar Ýakup ýanynda, Düldül Alynyň şanynda, Isa eşegin münende, Sygyr Musa ulagydyr. Taňry ýaratdy heýwany, Behişt görmez mahşar güni. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. Ajap ýerler, ajap jaýlar. Gün gyzdyrmaz, batmaz aýlar. Behişdiň otlagyny ýaýlar. Howzy Köwser suwlagydyr. Nemrut Haka ok taşlady. Şetdat bir jennet başlady. Dört ýüz ýyllyk deýişledi. Ady hem Erem bagydyr. Magtymguly söz bakysy, Gözünde gaflat ukusy, Garşyňda ajal sagysy, Gapyl adam duzagydyr.